jean dominique Eriart, guek ilan naranien komea egun hon? Bai, egun hon. Ordian, eh, nahinean haipatzu hiek ilan eh, be bilkua bat, eh, jinden usteat nuiz igantzaizi egun? Goizuntan hamaronetaik eta hauen makotxila. Voilà. Aske luz ezean. Hainbat luz ordian, eta uh, bilkua hainbat important bat zian, uh, jaleike zen eta nahizunean haipatzu udatiaren uh, jitia, heltu bat da edo nore gaiten ahal lizate hoi uh, idatiak sobeakina, heltu bada? E, Sobeakin ez katitza denez, um, idatiak hanitz, e, hel, hel, hanitzen heltzia hunat, eta hoin egiteak e, ez titian aski untsa eta aski plantatuik haien errezibitzeko, segurtamen eta sahitak zuen eta tranquilitate osuan. Hoizian, gehia, Bena nahi bali nik eh, jadanik dakian bezala prentsan eta ipatu ginean hoi eh, gu helte gutuko responsabilitate eta ustailaen lauan eta ondoko astele genien deja ipatu ikusi benin izigarri egente huna zela holtzarteat eta ikusten benin eh, be arriskiak eh? arriskiak eh, handitzena izieto justokin jente handiz baserakoz. Gioztik dakian bezala kakoetako istoia igandek, eta keska prefosta guan handituduk, ha juiten ez dientiak, unat jiten metia. Olzartzeat, eto ordin hain bat zinket izi mea bezala? Be, ni inkiet nuk eta uste, ni inkiet nuk, anfe, inkiet ez duk uh, hitza. Hitz duk uh, eh, responsabilitatea baiat, segurtamenaz, eta sahibitarzenaz, eta tranquilitatiaz, eta behaz segurtamenaz pu, ebe, nahi nian, aipat, ditu e, eh, beste, beste ardura dun politiko biziekin, zen testibalio nik e, e, abakiak jarretzaren, geho Euskal Herri osuan, e, deitzen bali madia jentiak onat jitea e, numrian, ordean memento bat, berriko erentzia politiko batek, eta hortako alerta entzunik izan duk, lehenik jandarmeek zeitu nire gantian, Haiek ahalkatu preforsta diskutat ondoan, pru profeta ikilan hartzia uh, eh, itzordia, itzordia hartu, ez ebitu ikizan uh, stelehen goizan, eh, ez pru profeta benabai be chef de kabineak, eta gehaik haik iniziatiba hartu dik, goizuntako bilkuaz, eta hor ordean bilku hautan bazian uh, eben zdiza, pompierak, pga bazian uh, eh, jandarmeia, jandarmeia mauleko adjudenta, uste den, eta adjudan chef, eta olueko kapitaina, departamentuko teknizieniak eta eta representantat, e, eh, beste inorbazen, direkzion de, de, eh, de la koizion soziala, eta sendika, bi bizo sindikak, eta usta ja. Akort. Ah, eta handetan, e, eh, baduketena den kontor handi bat hortaz. Akort, ah, eta zer joie eh, hek uh, aipatzen tian arrenkua hoietaz? Behan itz, uh, esplikatu diat nun zen uh, laganeko ardura, edo responsabilitatea, eta esplikatu diate, Eh, ene eh, erabakiek alukela erragin keiten, bai ekonomien, bai sozial mailan e, eta bai e, e, e, gune hortako segurtamenien. Eta ordin e, e, hantzarretik e, esplikati jague nun zen laraneko laraneko nun zen laraneko bide eta lur eta zubu eta arrestakuk gudu jala espeik zien o gurentian zuin nurenagien eta zuin ardura duen gen nun, eta ordin oiko hatxaretik eh, bahanen gainen ezaion duan, bakotxak eh, errandik be emian, izan dadien departamenti edo restako, nun ikusten zetin gaizak. Eta hor, akortu akortutzak hik eraiten janaikin, ze, ze, ze, deja hik zer pentsatzen duk, zer jente gutigok jimber dila? ez teatu eraitan. Nik eraitan jat, jentiak jim behar badia, errezebitu behar badia. Ta jentiak behar badia unati numbrian, hebenko hori negituak, infrastrukturak, behar dela prestik izan. Eta behar dela, ebai, hau zartako subia bezalako ginetan, regulatu, bestelan, memento batez, eh, segurtamenan aldetik izanen dela problema, eta hor, ardura duran, ardura-duna ninuk, mm -hmm. laganeko mea, Eta zer izan da, bon, erranduk, euh, euh, deja ipatu gila uh, ka, uh, meheko karria hartu eta, bena deklik gehigarri ge, bat izan duk, balinba ikusi galaik agitu dena, agitu dena herri ka, uh, kantuko herri aizuan xantagrazin. Ahoi, segure, segure mandila uh, eh, importantzia habo, kakoetan iganden gaizak. Bena, egun ikusten diat, tale, eta hanbeian erandiat, eh, ordinar gaiten aldiat tranquil, ebe gaizen uh, regulatzeko, gaizen txegurtamenien egiteko, eta uh, ena beden pizanz, eh? Mm. Ez diat, errabaki eh, funtseskoik ez duk hartek izan, eta horrean, arrazinek uh, ebe nik behar errabakiak arte, jente hoena itzinetik, eta solamente, behar diat, uh, geratu bai, la relance de l'économie, raiten dien bezala, jenten interesak, segurtamen eta dena. Eta hor eh, beste bilko bat eta igurri duk, beste bilko ez tekea gure nure kantolatiko din, eta hau bezala balin bada, ea bakiak nuna hartzeko egonentuk, hartian hauz ez du agituko. Eta, eh, ez uh, dakiat, pentsatzenat, Yuskal Elkargoa, ebai el Elkargoak zer... Eh, egiten ahaldu, badia pozizione bat, uh, hekin harremanetan sartu zidea ebai horren aipatzeko, edo nuri kusten dukoi? Bon, e, eh, bilkur unen iniziatiba, su prefeta bakantzaz behita chef de kabineak zian hartuik, eta haik ditzak haitatzen nur komitatzen zutin. Euskal Elkarguain e, representazionetan, makarik zian e, konseio eta lagaineko herren adjuenta, simunako zeberri, besteik ez ikusi gan, eh? Eta... Eta, zutian kumit ordin? Ah, oi, ez dakat hoi behar ah, lehantegin. Eh? Eh, nik kaze ban zer haitan dut, ane? Eta kumit zutian eta ez gine, ez dakat. Barakiat, uh, uh, ustailan seian egin dut an intervenzioan egin prentzan, uh, vice-president charge de turisme onso mendik, eran bai, ez egiten zela bat zer la problema, bai, uh, segurtamenan eta bai, Eh, xabetazuenan uh, gainditi, eh? Bena, behar bai, arziela gaizek uh, eh, tratatu de manier transversal, erraitan jen bezala, franxerez. Bena, kio, egiteko momentuen gaizak, eta sustut urgentzesko gaizan egiteko momentuen, ebe, nik ez jatik usten, ardu du nik, errespuntzaleik. Akort. Jo, egia duk, momentoko, ez diela izentatuik, bizo-presidaman, en, en, eh, en, rolak, eta ez du bada jokaldiko agitukote gaizak. Bena, artian, artian baduk uh, izigarria jente bai holtzarten, bena bai uh, bortietan, izigarriko problemak bat jagu uh, eh, ebe, xahutarzunan aldeti zantola por volontero hoik espeitutien nahi unarte zabaltzia, Oai behian uh, goiti zitiaik ilan ikusi zatu normalki zabalik izan behar like egun arti biltza garbien, bena zerratu itzean, gaintiotan zikin gehiago zean. Gio, zabalik badae, ba bertan gaintitu ikutu, zuk uh, txipi egitu? eta hoi bigarren neuri eta probatzen ahaldiatari guri behiti mailez, uh, eh, hiu aldi ikanen zela, eta uh, ez zertu uste hiu aldi ikan dian ikan hastien. Akort. Eta azte hori hiu aldi zartian ikan, beharko di <laughs> Bon, txaduk eskerrik hanitz uh, e, Jean-Dominik Iriart lagaineko meho hortazten jagu eta, eta berri Bai, eta gaisa, azken gaisa eh? e, baina, ja? hale, prentsa, uh, prentsa uh, izi gaizuk maniala prentsak jakin ditzen gaisak. Eta, eta hezatuk izan ditin uh, e, behaute txian, bena bai uh, jenten uh, arrenkrak. Mm -hmm. Eta alde hortaik, be, Erremeste izan zuzidat, eta ita meduzia rola. Euh, dominika eta izan Bai, ez esker